თავი ხუთი. გავიდნენ ზღვის გაღმა და მიადგნენ გერასენელთა მხარეს. ნავიდან გადმოსვლისთანავე სამარხებიდან შემოეგება უწმინდური სულით შეპყრობილი კაცი. რომელსაც სამყოფლად სამარხები ჰქონდა და ჯაჭვითაც არავის შეეძლო მისი დაბმა. ვინაიდან მრავალ გზის შეეკრათ ჯაჭვით და ბორკილებიც დაედოთ, მაგრამ გლეჭდა ჯაჭვს, ამსხვრევდა ბორკილებს და ვერავის დაეოკებინა იგი. დღე დაღამთებსა და სამარხებში დაძრწოდა, ღრიალებდა და ქვებს ახეთქებდა თავს. შორიდან რომ მოხკრა თვალი იესოს, გამოიქცა და თაყვანისცა მას. შეხახადა და შესწახა. რახელი გაქვს ჩემთან, იესო, ძეო მაღალი ღმრთისაო, გაფიცებ შენს ღმერთს, ნუ მტანჯავ მე. რადგანაც იესო მუთხრა. გამოდი, სულო უწმინდურო, მაგ კაცისაგან. დაჰკითხა მას, რა თქვია სახელად? ხოლო მან მიუგო. ლეგიონია ჩემი სახელი, ვინაიდან მრავალნი ვართ. და ბევრი ევედრა, რათა იქიდან არ გაეძევებინა ისინი. იქვე, თის ფერდობზე, ბალახობდა ხორების დიდი კოლდი. უწმინდურებმა მუდარით უთხრეს მას. გაგბძავნე ხორებში, რომ მათში შევიდეთო. მაშინ ნება დართო ესომ და გამოვიდნენ უწმინდური სულნი, ხორებში შევიდნენ, და მთელი კოლტი, ორი ათასამდე სული, ცხვის კბოდეს მიაწყდა და წყალში ჩაიხრჩო. ხოლო მეხორეები გაიქცნენ და ქალაქსა და სოფლებს მოსდეს ეს ამბავი. და გამოვიდა მთელი ხალხი, რათა თავისი თვალით ეხილა, რაც მოხდა. მივიდნენ იესოსთან და დაინახეს, რომ ეშმაკეული, რომელსაც ყავდა ლეგიონი, ზის ჩაცმულ დახურული და გონს მოსული, და შეწრწუნდნენ. ხოლო მხილველებმა უამბეს მათ, რაც დაემართა ეშმაკეულსა და ხორებს. და დაუწყეს ვედრება, აქაურობას გაეცალეო. ნავში რომ ჯდებოდა, ნაეშმაკეულებმა სთხოვა, თან წაეყვანა. მაგრამ იესო ნება არ დართო და უთხრა: "შინ წადი, შენიანებთან და უამბე მათ, რა გიყო უფალმა და როგორ შეგიწყალა." ისიც წავიდა და დაიწყო ქადაგება ათ ქალაქში, რა უყო მას იესომ და უყირდა ყველას. როცა იესო კლავ გამოვიდა ნავით გამოხმა მხარეს, დიდძალი ხალხი შეგროვდა მასთან. და იყო იგი სვის პირას. და აჰა მივიდა მასთან სინაგოგის ერთი წინამძღვარი სახელად იაიროსი და დაინახა თუ არა იგი ფეხებში ჩაუვარდა გულმხურვალედ შეევედრა და უთხრა ჩემი ასული სიკვდილის პირასა მოდი და ხელი დაადე რათა მორჩეს და იцоცხლოს ისიც წახვა თან მისდევდა დიდძალი ხალხი და ზედაწყდებოდა ერთმა ქალმა რომელიც 12 წელიწად სისხლის დენით იტანჯებოდა ბევრი რამ დაეთმინა მრავალი მკურნალის ხელში და დაეხარჯა ყველაფერი, რაც ებადა, მაგრამ არაფერში წასდგომოდა და პირიქით უარესად შექმნილიყო. იესო სამბავი რომ გაიგო, უგნიდან მიუახლოვდა ბრბოში და მის სამოს შეეხო. ვინაიდან გულში ამბობდა, მის სამოსაც რომ შევეხო, მეშველებაო. და მართლაც, შეხებისთანავე შეუწყდა სისხლის დენა, და თანმა უგრძნო, რომ განიკურნას ნეულებისგან. მაგრამ მაშინვე ესო მთავადაც იგრძნო, რომ ძალა გავიდა მისგან, მიუბრუნდა ხალხს და იკითხა, ვინ შეეხო ჩემს სამოს? ხოლო მოწაფეებმა უთხრეს, ხომ ხედავ, ხალხი ზედ გაწყდება და შენ კი კითხულობ, ვინ შემეხო? ესო მიმოიხედა, რათა დაენახა ამის ჩამდენი. მაშინ ქალი, რომელიც მიხვდა, რაც დაემართა, შიშის კანკალით მიუახლოვდა, მის წინაშე დაემხო და მთელი სიმართლე მოახსენა. ხოლო ესომ უთხრა: "ასულო, შენ მარცმენამ გადაგარჩინა. წადი მშვიდობით, დახსნილი ხარ შენი სატანჯველისგან." ამას რომ ამბობდა, სინაგოგის წინამძღვართან მივიდნენ და უთხრეს: "შენი ასული აღესრულა. რატომ ხააწუხებ მოძღვარს?" ხოლო ესომ ამ სიტყვების გაგონებისთანავე უთხრა სინაგოგის წინამძღვარს: "ნუ გეშინია, შენ მხოლოდ წამდეს." და არავის მისცა გაყოლისნება პეტრეს, იაკობისა და იოანეს, იაკობის ძმის, გარდა. მივიდა სინაგოგის წინამძღვრის სახლში და იხილა შფოთი, მოტირალნი და მოზარენი. შევიდა და უთხრა მათ, რატომ შფოთავთ და მოსთქვამთ? გოგონა კი არ მომკვდარა, არამედ ძინავს. ხოლო ისინი და სცინოდნენ მას. მან კი გარეთ გამოასხა ყველანი, შეიყოლა მხოლოდ ბავშვის დედმამა და შევიდა, სადაც გოგონა იწვა. ხელი მოვკიდა და უთხრა მას. ტალითა, კუმი. რაც თარგმანით ნიშნავს. შენ გეუბნები, პატარა აღდეგ. გოგონაც მაშინვე აღდგა და გაიარა, ხოლო ის 12 წლისა იყო და განცვიფრდნენ დიდად. იესომ მკაცრად გააფრთხილა ისინი, რომ არავის გაეგო ეს და უთხრა, საჭმელი მიეცათ გოგონასათვის.